и он не обязан подчиняться кому-то или доказывать свое существование по прихоти таких безбожников, как ты, которые настроились против него и требуют знамений. Куда ни глянешь, везде его величие. Это дела убедительнее доказывают о нем, чем мелочные знамения, которых ты так бесцеремонно требуешь. Ты же всего человек, ничтожество, и червь пред ним. Человек это звучит гордо. Я не червь, как выражаешься ты. Я вправе требовать, чтобы знать, что и что, прежде чем поверить. Это пред человеком, и о человеке можешь так говорить, но не пред Богом. Посмотри на меня, — говорил я, — кто я? Если б не Господь был моей защитой, где был бы я, идущий наперекор безбожной власти, не подчиняющийся военной власти, идти на человека убийство? наверное, был бы уже в тюрьме, а если нет, то бегал бы перегруженный военной амуницией по полыновых степях Узбекистана, обливаясь потом. Страдал бы от несносной жажды, желая глотка воды, чтобы прополоскать свой рот от горечи полыни, и там бегают и мучаются мои сослуживцы, отборные ребята, которых не отсеяли, как меня недостойного занимать место среди них. А я вот уважаемый человек, заслуживший доверие и чести, несу гуманную службу на жизнь питающимся продуктами, которыми мы снабжаем воинские части, для жизни. Ты понимаешь? Для жизни, а не для смерти, для чего меня хотели использовать. А він кричать, «Ага!» Но ты сказал «Мы снабжаем», значит, и я безбожник вместе с тобой. Усмирись и знай свое место, — говорил я. Если бы не я, ты бы катал бочки, штабелевал ящики и таскал мешки на горбу, как ишак, вместе со всеми там в Ташкенте. А так мы разъезжаем, как младшие офицеры. И думаю, недурно нам живется. И если бы мне не доверили эту службу, твоей безбожьей честности никогда бы не доверили. Так ведь, это правда? І так далі, і так далі. Ми Несхрещували наші ідейні мечі рум'янцев не скупився глумити все Боже. Бог чув зухвальство цього безбожника і одного разу, щоб захистити мене і зробити більш неприступним для нього, зробив чудо. Не тільки для нього, але й для мене, яким я і сьогодні чудуюся, хоча відтоді проминуло 50 років. Скільки разів я про це розповідав серед друзів і людей, я примічав, що не всі довіряли, що це дійсно було так. Відчував, що люди думали, хіба в таких малозначимих речах, як я розказував про штани, Бог буде робити чудо? І я не кидався того під ноги там, де розумів, що топчуть. Але у моїх спогадах для вас, мої діти і внуки, я про це не змовчу. Бог дуже близько біля нас, як ми довіряємо йому. В одній з командіровок у місті Урген Унгрен. Ми жили в кімнаті приїжджих більше днів, поки дочекалися вагонів. Коли вже подали вагони і завантажили, ми думали, що ще не так швидко під'їде паровоз забирати їх на залізничну станцію. Що загаялись, не зібрали свої речі і не занесли в вагон. Коли бачимо, паровоз під'їжджає. Рум'янцев крикнув мені, щоб я зібрав скоренько всі наші речі в кімнаті, де ми жили, і скоріше біг у вагон, а він побіг до машиніста паровоза, щоб той зачекав хвилину. Я швидко зібрав все і побіг, встиг залізти, і ми поїхали. Коли вже виїхали за місто, стали переглядати наші речі, щоб їх краще вкласти, і тут виявилося, що я забув чи загубив штани Рум'янцева. А ті штани то була його гордість, і, як він думав, його слава. Він дуже дорожив ними. То були офіцерські штани, в яких він виходив час дозвілля в місто, яку він звів тоді сварку зі мною. Ми стали шукати їх між іншими речами, яких мало в подорожнього солдата. Шукали в всіх місцях, де вони могли випадково потрапити, та там і не було куди їм випадково потрапляти. Вагон був доверху завантажений мішками з крупою, тільки малий квадрат, два на три метра біля дверей був залишений незавантаженим для нас. Переконалися, що їх нігде нема. Я дійсно загубив чи по необачності забув. Він сварився на мене, бо дуже шкодував за ними. Я вже багато разів заспокоював його, що винуватий я, то я йому поверну гроші за ту його втрату. Він каже, так, вернешь, но почему ты должен быть ущемлен? Отдал мне деньги, которые и тебе нужны. Где твой Бог? Почему он тебе не помог, щоб так не случилось? І на цій ноті не переставав допікати мені. Я думав, що, можливо, він десь їх заховав і хоче розжитися на мені, отримати від мене за них зайві гроші. І я знову шукав уже самий. Нема. Думав, відколи ми зайшли удвох разом у вагон, ми були тільки тут біля дверей. Він нікуди не відлучався, щоб десь їх заховати. Однак я лазив по всім вагоні, по мішках, заглядав усі місця і переконався, що їх немає. А він не перестає поносити мене. Перестань унижать мене. Как ти можеш допустити мислі, що я їх спрятала тебе? тебя? Марчик, да я бы никогда так не поступил относительно тебя. Я думав, він так говорить, тому що боїться, щоб я не знайшов. Видно, йому дійсно вдалося якось від мене заховати, і шукав доти, поки не переконався, що їх дійсно нема. А він продовжує Нету брюк, значить, нету й твоего Бога. Если бы он был, он этого не должен допустить для тебя. Ты ведь так верно служишь ему. Почему ты должен отдавать мне свои деньги? Я их у тебя не возьму. Рука у меня не поднимется у тебя взять их. Но нет моих брюк, не говори мне больше ни о каком боге. Його теж нет. Так мені було боляче від цих слів, що ридало у мені все. Чому, Боже, ти це допустив, щоб цей безбожник тепер хулив ім'я Твоє? Я не плачу за свої п'ятдесят карбованців, які віддам йому даремно а плачу, що всі мої старання, які я прикладав, щоб доказати життям моїм і словом твоїм, що ти існуєш, а тепер як це поправити? Наступив вечір. Вагон товарний, освітлення в ньому не було, і ми приготовилися спати. Але я ще виліз на мішки під саму стелю, щоб помолитися. Зігнувся там у трої, тому що не було місця стати на коліна, і молюся. У моїй розмові з Господом я плакав. Чому так, Господи? Зроби щось, хай цей потік хуле на Твоє ім'я припиниться. Мене дуже болить. Якби він не хулив ім'я Твоє, не боліло би мене так, ти це знаєш. Мою молитву і мій плач не міг не чути рум'янцю, хоч я молився майже шепотом, так зігнений втроє. Я не знаю, скільки молився і зрешті від утоми заснув. То було літо, Середня Азія, тепло. І я проснувся ранком, коли в вагоні вже було видно. Перше, що я побачив, було те, що біля моєї голови лежали складені штани рум'янцева. Я подумав привид. Потягнувся рукою, чую на дотик. Ні, це матеріальне, це в дійсності штани. І я взяв їх, розіклав. Так, це штани Рум'янцева. Звідки вони? Їх не було. Це я добре знаю. Пригадалася мені вечірня моя молитва і щирі сльози, ні за моє, але за Боже. І сталося чудо. Ось штани у мене в руках. Рум'янців, бачу, спить. Мене охопила велика радість і полилася хвала Богові, що він такий близький нам. Господи, думав я. Я спав і з кожною секундою віддаль від мене до тієї кімнати, де я залишив ці штани, увеличувалася від швидкості поїзда. І ангел твій мені їх приніс, і був тут біля мене. І я того ранку умивався сльозами вдячності і щастя. Проснувся рум'янцев. Я злізаю з тих мішків і несу йому його штани, яких не було. Він, як побачив їх, жахнувся відсуваючись від них, а з його уст злетіло. Хм, что это? Откуда они у тебя? А я кажу, ты видел, как скорбел я от того, что ты поносил Бога? Не от того, что я должен был тебе отдать мои деньги. Мне было больно от того, что все хорошее, которое я посеял в твоей душе, моим свидетельством о Боге, сатана разрушил сомнением, которое ты допустил в свое сердце, и ты хулил Бога. Ты, думаю, слыхал, как я молился вчера вечером, и вот твои штаны. По-видимому, Бог послал ангела своего, который принес их в догонку поїзда, і був у нас в вагоні. Він, як це почув і побачив, перемінився на лиці, очі розширилися, повні страху. Він пильно глянув на свої штани, потім на мене ще пильніше і прошептав Колдун, чфу, чфу от мене, ти, ти, і замовчав. Я його заспокоїв і переконливо повів мову. Ты же хотел знамения от Бога. Это тебе не знамение? Ты же знаешь, что их не было. И мы назад не возвращались, а с каждой секундой все дальше удалялись от Унгрена. Да, знаю. Неужели это так? Забирай эти штаны. Я боюсь их. Сила нечистая. Подальше от меня. Я расхохотался. Какой же ты атеист, если боишься силы нечистой? Видишь, как ты обманут. В черта веришь, а Бога не признаешь. Будь спокоен. Я от нечистой силы далек. а то, что сделал Бог, поразмысли над тем. І мій рум'янців більше зі мною не сперечився, не погрожував мені ніколи і трошечки боявся мене, глядів на мене з предосторогою. Всюди відзивався про мене дуже добре і готовий був заступитися за мене при будь-якій небезпеці. Сім місяців ми подорожували успішно разом поки не прийшла в наше життя переміна. Він демобілізувався, бо його призив був раніше від мого на два роки, і для мене прийшла переміна. Інтендантська школа. На продовольчі окружні склади, де я служив, прийшли великі переміни. На тому місці, на тій території, у тих складах, по наказу вищого начальства, планувалося створити речові склади для цього ж воєнного округу. Там же мали бути не продукти, а військовий одяг. І був наказ нас всіх солдатів, які працювали там, відправити назад у свої військові частини, звідки хто був післаний на склади. Мене ж не відправили назад у мою частину а післали вчитися в Ташкентську восьму інтендантську школу, де готували молодших спеціалістів інтендантської служби. Це песарів, комірників, кухарів, кравців і шевців. Про це була турбота мого покровителя полковника Васюшина. Він викликав мене до штабу і пояснив мені все, що рахує за краще для мене піти в інтендантську службу, чим повертатися у свою частину. І запропонував мені піти вчитися на кухаря. Він цим дотримав своє слово, дане мені колись, що зробить все, що зможе на добро мені до посліднього. Далі я вже виходив з під його керівництва і опіки. Мені ще залишалося два роки служби, тому що в авіації у тих роках служили по чотири роки. Але я вже був забезпечений, дякуючи полковникові Васюшину такою службою, де замість людиновбивчого автомата у мене в руках буде кухарський черпак, який працює для життя людини, а не для смерті. І я дякую Богові що він через таких людей рівняв переді мною дорогу. Це була Божа турбота про мене. Я самий нічого не міг зробити чи порятувати себе, а тільки спостерігав, що робиться чужими на добро мені. Я й по сьогодні вдячний Богові за його чудове керівництво і захист у моєму житті. Коли я з'явився в школі з направленням на навчання, там ще не закінчив навчання передніший набір, і треба було ще півтора місяця чекати. Ми, хто приїжджали на навчання, без діла не сиділи, а впорядковували територію школи. Пам'ятаю, був дуже злий капітан, якому ніхто не міг годити. Якби хлопці не старалися виконати те, що він заставив,